خب بسم الله الرحمن الرحیم الفصل الثانی فصل دوم کتاب <clears throat> الاحکام شرعیه در مورد احکام شرعی است الكلام عن الاحکام شرعیه ينقسم الى اربعه مباحث سخن در رابطه با احکام شرعی به چهار مبحث تقسیم میشه ابتدا الحکم و الحاکم سپس حاکم و فیه بعدش محکوم فیه و عليه علیه محکوم علیه که همون مکلف باشه خب اینا رو هر یکی رو جداگونه تعریف میکنه مفصل روشون بحث میکنه اما ابتدا میاد روی مبحث اول که همون حکم هست بحث میکنه خودش هم تقریبا یک بحث خیلی طولانی هست پس ابتدا در مورد حکم بحث میکنه بعدش در مورد حاکم اینا که مشخصن بعدش در مورد محکوم فیه که همون فعل مکلف باشه و بعدش در مورد محکوم علیه که خود مکلف باشه ابتداء المبحث الاول الحكم بحث اول حکم حكم تعريفه او انواع كل قسم تعريف حكم أقسام حكم وأنواع هر قسم دوباره وأنواع هر قسم ابتدا تعريف الحكم الحكم في اللغة حكم معنای لغویش المنع به معنی منع کردن حکم در لغت به معنی منع به معنی چی؟ منع و عند الاصولیین اما نزد اصولیین هو خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتزاء أو التخيير أو الوضع حكم در نزد أصوليين همونه خطاب الله متعال هست که متعلق هست همون خطابی که تعلق دارد به افعال مکلفین حالا یا اون خطاب اقتضا هست اقتضا یعنی طلب کردن این کار رو انجام بده این کار رو انجام نده اینو میگن اقتضا او تخییر یا اختیار دادن که همون مباهه اول وضع یا وضع یعنی یه چیزی رو مانع برای چیزی قرار دادن یک چیزی رو شرط برای چیزی دیگر قرار دادن یک چیزی رو سبب برای چیزی دیگر قرار دادن که بعدا این انواع حکم وضعی خودش مفصل خواهد اومد پس حکم در نزد اصولیین همون خطاب الله متعال هست که تعلق دارد به افعال مکلفین یا اقتضا هست یا تخیر هست و یا وضع و عند الفقهاء اما تعریف حکم نزد فقها هو الاثر الذي يقتزيه خطاب الشارع في الفعل نزد فقها حکم همون اثری هست که خطاب شارع در فعل اقتضای اون اثر رو میکنه خطابی از شریعت اومده است اون اثرش بهش میگن حکم فقها اون اثرش فقها بهش میگن چی؟ حکم بله این اینقدر مثال میاره که دیگه خیلی واضح میشه کل وجوب و الحرمت و الاباحه مانند واجب بودن یا حرام بودن یا مباه بودن اقیم الصلاة این خطاب و خود همین خطاب و اصولی ها بهش میگن حکم اقیم الصلاة ولی اثر این اقیم الصلاة چیه واجب بودن نمازه اون واجب بودن و ها میگن چی حکم فقوله تعالى پس دقت بفرمایید این قول پس قول این قول الله متعال اوفو بالعقودی وفا کنید به عقدها هذا النص المتعلق بإيفاء العقود هو نفسه الحكم الشرعي عند الأصوليين خود همین خطاب اوفو بالعقود همین نص که متعلق هست به وفا کردن عقود خود همین نص حکم شرعی هست در نزد اصولیین و اثره و هو ما یقتضیه من وجوب الایفاء بالعقود هو الحكم عند الفقهاء و اثر این نص که هم یعنی يعني هر آنچه که اقتضا میکند این نص این نص چرا اقتضا میکنه اینجا واجب بودن وفا کردن به عقود این حکم هست در نزد فقها خود نص خود نفس نس خطاب حکم هست در نزد اصولی ها و اثرش که همون واجب بودن وفا کردن به عقود باشد حکم هست در نزد فقها و مثله و اقیم الصلاة و آتو الزکاة اقیم الصلاة و آت الزکاة خود این نس حکم هست در نزد اصولیین و اثرش که واجب بودن نماز و پرداخت زکات باشه اثر حکم نزد فقهای و قوله سبحانه ولا تقرب الزنا المتعلق بالنهی عن الزنا هو الحكم عند الاصوليين این آیه که تعلق داره به نهی از زنا خود آیه حکم هست نزد اصولیین وأثره المترتب عليه وهو حرمة الزنا هو الحكم عند الفقهاء وأثري كمترتب بر الناس هست حرام بودن زناس حكم هست بنزد فقهاء ومثله لا يسخر قوم من قوم مسخره نكونت قومي قومي دیگر را وقوله عز وجل و همچنین این قول الله متعال فان خفتم ألا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اگر ترسیدید آن دو یعنی زن و شوهر حدود الهی را رعایت نکنند پس جناهی بر نیست در آنچه که زن فدیه دهد و خودش را از مرد خلاص کند إن خطاب المتعلق بأخذ الزوج بدلا ماليا من زوجته مقابل تطليقها هو الحكم عند الأصوليين این نصی که متعلق, متعلق هست به گرفتن شوهر عوضی مالی را از زنش در مقابل طلاق دادنش همین نس خودش حکم هست نزد اصولیین و اثره المترتب عليه و اثری که مترتب بر این نص هست اون اثر چه هست؟ اباحت و عوض الخلعی مباح بودن عوض مالی عوض خلع هو الحكم عند الفقهاء، عوض دادن در مقابل خلع این حکم هست در نزد فقها زن میخواد خلع کنه از شوهرش جدا بشه و خب یک عوض مالی رو به شوهر میده این کار مباهه این اثر همین نص هست اثر همین چه هست؟ بل نتیجه اون نص خاصه اون نص اثرش و اذا حللتون فاستادو خود نفس این آیه نص حکم هست نزد اصولیین النص نفسه هو الحکم الاصولی خود النص حکم اصولی وإباحة الصيد للناس بعد التحلل من الإحرام هو الحكم الفقهي اما مباح بودن شكار كردن برای مردم بعد از احرام درامدن إن حكم فقهي وإذا حللتم فاستادوا وچون از احرام درامدید پس شکار کنید یعنی شکار برای شما مباحه اینجا فعل امر مباه بودن رو میرساند چرا؟ چون بعد از حرام بودن اومده است چون بعد از چی اومده است؟ بعد از بله وخطاب الله تعالى أو کلامه يشمل المباشر منه وهو القرآن أو بواسطة وهو السنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة خطاب الله متعال یا کلامش خطاب الله متعال شامل اون خطاب مباشرش میشه که قرآن هست یا اون خطاب الله متعال که با واسطه هست که همون سنت و اجماع و قیاس و بقیه ادله باشند فكل واحد من هذه الأدلة هو الحكم الشرعي عند الأصوليين هر يكي أزين أدلة حكم شرعي است نزد أصوليين فقوله عليه الصلاة والسلام فسين قول آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل هذا النص نفسه المتعلق بوضع القتل مانعا من الميراث هو الحكم الوضعي عند الأصولي ميراث نمي برد قاتل إن خد نفس نفس نفس نفس متعلق به متعلق بقرار دادن قتل مانعی از میراث خب این اینو این مثال به خاطر این آورد که به شما رو بفهمند ما دو نوع حکم داریم حکم تکلیفی و حکم وضعی اینو این حکم وضعی هست در نزد اصولی یعنی این نفس نفس قتل و مانعی قرار داده از میراث از بردن میراث پس این حکم این خطار حكم چی؟ وضعی وأثره المترتب عليه أو الذي يقتضيه هو الحرمان من الإرث هو الحكم عند الفقهاء وأثری که مترتب بر این نص هست یا به عبارتی آنچه را که این نص اقتضا میکند همون محروم بودن از ارث هست نتیجه و اثرش این حکم هست به نزد فقها پس محروم بودن از ارث که اثر این نص هست این حکم نزد فقه هست و مثله لا يقبل الله صلاة من غير طهور قبول نمی کند الله نماز را بدون پاکی يتزمن جعل الطهارة شرطا للصلاة این نص تهارت رو شرطی برای قبول شدن نماز قرار داده پس این هم حکمی وضعی خب در تعریف یک قیدی رو آورده بود بالاقتضاعی و التخیری و الوضع این ستا اصطلاح آورده بود حالا این ستا رو داره توضیح میده که اقتضا چی هست تخیر چی هست و وضع چی هست والمراد بالاقتضاء منظور از اقتضاء الطلب یعنی طلب کردن یعنی چی؟ سواء اکان طلب الفعل ام طلب الترک حالا فرقی نمیکنه چه طلب فعل باشه مانند اقیم الصلات یا طلب ترک باشه مانند لا تقربو از زنا کلا اقتضا یعنی طلب اقتضا یعنی چی؟ پس خطاب الله متعال که متعلق به افعال مکلفین هست این خطاب یا اقتضا هست طلب و این طلب خودش میتونه طلب فعل باشه یا طلب ترک فعل یا طلب ترک باشه بله. و طلب الفعل خب این طلب فعل دوباره میتونه به شکل قطعی باشه و میتونه به شکل بله و طلب الفعل ان كان جازما فهو اگر طلب فعل به شکل قطعی و جزمی بود اون موقع إيجابه وجوبه وإن كان غير جازم فهو الندب أما أجر بشكل قطعي وجازم نبود فسيه مستحبه وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم طلب الترك أجر بشكل قطعي وجازمي بود اون موقع همون حرامه وإلا فهو كراهة در غير این صورت مكروهه خب پس منظور از اقتضا رو توضیح داد و المراد به تخییر اما منظور از تخیر چه هست تخییر یعنی اختیار دادن یعنی الاباحه یعنی مباح بودن و هو استواء الفعل و ترک مساوی بودن انجام و عدم و ترکش شما یک کاری رو اختیار داشته باشی به شکل مصابی که انجامش بدی یا انجامش ندی مباحه فتدخل الأحكام الخمسة التكليفيات في التعريف بقيدة الاقتضاء و تخیر پس در نتیجه أحكام پنجگانه تكليفي وارد میشن در تعریف با دو قید اقتضا و تخیر یعنی وجوب و ندب و حرام و کراهت در قید اقتضا وارد میشند و مباه در قید تخیر پس این پنج تا حکم تکلیفی با این دو قید در تعریف ما وارد شدند والمراد بالوضع اما منظور از وضع چه هست جعل الشیء سببا لشیء آخر قرار دادن چیزی سببی برای چیز دیگر او شرطا له یا شرط برای چیز دیگر او مانعا منه یا مانع آن او صحیحا یا صحیح او فاسدا یا فاسد او عزیمتا یا عزیمت او رخصتا یا رخصت پس منظور از وضع همینا هستند شرط مانع سبب صحيح باطل فاسد عزیمت و رخصت عزیمت و که هر یکی از اینها رو در بحث خودش مفصل ها خواهیم خواند و هذه انواع الحكم الوضعی و اینا انواع حکم وضعی بودند اون پنجتای قبلی انواع حکم تکلیفی بودند فقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل به پای دار نماز را لدلوک شمس برای زوال خورشید خب اینجا این خطاب هذا الكلام نفسه من الشارع هو الحكم الأصولي الوضعي همین کلام خودش از جانب شارع حکم اصولی وضعی هست و جعل الدلوک سببا لوجوب الصلاة و وشغل ذمة المكلف بها هو الحكم الفقهی اما قرار دادن جلوک زوال سببی برای واجب شدن نماز و مشغول شدن ذمه مکلف به این نماز این حکم چه هست؟ حکم فقهی هست حکم دیگه اصولی نیست این حکم چه هست؟ چون این اثرشه دیگه و هكذا يتبين أن الحكم الاصولیه هو النص الشرعي نفسه پس اینطور اه، بیان شد همان حکم اصولی خود همون نص شرعی است پس مشخص شد که حکم اصولی همان نص شرعی خود خودش هست والحكم الفقهي هو الأثر الذي يقتضيه النص الشرعي وحكم فقهي أثري اثری هست الشرعي نص شرعی اون رو اقتضا اون طلب میکنه اون شكار میکنه والمعنى الأول هو الموافق لاصطلاح رجال القضاء المعاصر معاصر میگه معنای اول یعنی يعني حکم اصولی اصطلاحی است که موافقت داره با اصطلاح قضات معاصر نویسنده میگه معنای اول یعنی معنای حکم اصولی است که موافق هست با اصطلاحی که الان قاضی های معاصر اونو به کار میبرند اونو چکار میکنن؟ یعنی اگه جایی گفتن حکم منظور خود همون نسیه که قاضی مینویسه قاضی چکار میکنه؟ فهم یقصدون بالحکم نفس نفس النص الصادر من القاضی میگه منظورشون از حکم همون خود نسی که از قاضی صادر میشه از قاضی چی میشه لذا یقولون به این میگویند یعنی این معاصرین منطق الحکم کذا نطق حکم اینطوریست یعنی همون نس نفسش لكن اصطلاح الفقهاء أولى وأوضح للتفرقة بين النص و اما اما اصطلاح فقها اولاتر هست و واضحتر هست برای جدای کردن بین خود نس و اثر نس او بین الحکم الشرعی یا بین حکم شرعی و دلیله الذي يدل عليه و بین دلیلی که بین دلیل حکم شرعی که دلالت میکند بر اون حکم از جمله قرآن یا سنت یا اجماع یا قیاس خب تا اینجا کار حکم رو مفصلا شرح داد که حکم تعریف حکم نزد اصولی ها چی هست و نزد فقه ها چی هست اصلا فقه ها به چه چیزی حکم میگند و اصولیین به چه چیزی حکم میگند الان میاد اقسام حکم رو بیان میکنه با توجه به امثله ای که آورد مشخص بك ينقسم الحكم الشرعي كما تبين من تعريفه قسمين تقسيم میشه حكم شرعي همانطور که از تعريفش مشخص شد بدو قسم يك الحكم التكليفي و الحكم حكم تكليفي وحكم وزئي لأن كلام الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الطلب أو التخيير او على سبیل الوزن زیرا کلام شارع که متعلق به افعال مکلفین هست یا به شکل طلب و تخییر هست یا به شکل وضع هست فإن كان متعلقا بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير فهو الحكم التكليفي اگر خطار الله متعلق بفعل مكلف هست بر جهت طلب یا اختیار بود پس اون حکم تکلیفی هست و انکار متعلقا بفعل المكلف على جهة الوضع ولی اگر خطاب الله متعلق بود بفعل مکلف بر جهت وضعه فهو الحكم الوضعی اون موقع حکم وضعی هست خب ابتداء الحكم التكليفي حكم تكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه حكم تكليفي آن هست که اقتضا کند طلب فعلی را از مکلف حکم تکلیفی آن است که اقتضا بکند بخواهد طلب فعلی را از مکلف یا طلب ترک را از مکلف یا طلب فعلی رو بخواهد از مکلف یا طلب ترک را که این کار رو انجام نده یا اختیارش را بین انجام دادن و ترک کردن اختیار داشته باشه که انجام بده یا انجام نده پس این حکم تکلیفیه تعریفش مثال و طلب الفعل مثالی برای طلب فعل و اقیم الصلاة این طلب دیگه بر پای دارید نماز را یا کتب علیکم الصیام فرض شد بر شما روزه یا خود من اموالهم صدقتا این هم طلبه بگیر از اموالهاشان صدقه یا ولله علی الناس حج البیت برای الله است بر مردم این هم طلب هست اوفو بالعقود این هم چه هست طلب هست اما و مثال طلب الكف عن الفیل مثال برای طلب کردن دست نگه داشتن از کار ترک کردن فعل ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ما کشید نفسی را که الله متعال حرام گردانیده است مگر به حق خب این طلب کف هست طلب چه هست؟ طلب ترک هست یا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر حرام شده است بر شما مردار خون و گوشت خنزیر خوک این هم طلب کفه لا یسهر قوم من قوم تمسخر نکند قومی قومی را ولا تقرب الزنا اینا مثال بودند برای طلب کف یا من طلب ترک و مثال مقتضا تخیر المکلف بین الفعل و ترک و مثالهایی برای آنچه که اقتضا میکند اختیار دادن مکلف را بین انجام دادن و انجام ندادن فلا جناح علیهما فی مفتدت به این یک اختیار یک شریعت به شوهر و مرد داده است به شوهر و زن فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة جناحی بر شما نیست که نماز را قصر بخوانید البته اصل حکم این اصل حکم این اختیاری نیست چون خیلی ها قصر رو واجب میدونن قصر رو چی میدونن؟ خب ولی ما فعلا بحث نمی کنیم روش بریم جلوتر و اذا حللتم فاستادو یا این آیه زمانی که از احرام در آمدید کار بزنید قبلا ممنوع بوده الان اختیار دارید الان چه دارید؟ درست با سیغه امر اومده ولی اینجا سیغه امر دلالت بر اختیار میکنه بعدا اینا رو میخونیم که چیزهایی دلالت بر فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض و چون نماز اقامه شد و تمام شد پس در زمین پخش شوید یعنی قبل از نماز ممنوع بود ولی الان که نماز جمعه تموم شده دیگه اختیار دارید خب و سمی ها هذا النوع حکما تکلیفیا نامیده شده از این نوع حکم حکم تکلیفی چرا؟ لأنه يتزمن التكليف بفعل أو ترك فعل أو, التخيير بينهما چون إنه حكم متزمن تكليف هست به فعل برای متضمن تکلیف فعل هست یا ترک فعل یا اختیار دادن بین فعل و ترکش چون این نوع خطاب متضمن تکلیف هست به فعل یا به ترک فعل یا به اختیار بین فعل و ترکش به خاطر بهش میگم حکم تکلیفی لکن اطلاق تکلیف علی المباح هو من باب التغلیف میگه لکن لکن اطلاق تکلیفی علی المباح هو من باب التغلیف میگه چرا به مباح حکم تکلیفی میگن در مباح که خود خب طرف اختیار داره نه تکلیف شده که انجام بده و نه تکلیف شده که چیکار کنه انجام نده میگه این از باب قاعده تغلیب هست از باب قاعده چه است مانند قمرین مشرقین مغربین ها آه؟ والدین والحكم الوضعی اما حکم وضعی پس تعریف حکم تکلیفی رو خوندیم رسیدیم به تعریف حکم وضعی هو مقتضى وضع شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه ونحو ذلك مما سيأتي حکم وضعی آن است که اقتضا کند وضع چیزی را سببی برای چیزی دیگر یا شرطی برای چیزی یا چیزی رو مانع برای چیزی قرار بده و امثال اینها که خواهند آمد پس حکم وضعی آن است که اقتضا بکند وضع چیزی را برای سببی, سببی برای چیزی یا شرطی برای چیزی یا مانعی و امثال اینها که خواهند آمد حالا برای سبب و شرط و مانع مثال میاره مثال و سبب قوله تعالی مثال سبب این قول الله متعال فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر کس از شما مشاهده کرد ما هلال را پس باید آن را روزه بگیرد فرؤیت الهلال سبب لوجوب الصوم پس دیدن هلال سببی است برای واجب شدن روزه و قوله سبحانه مثال دیگر اقیم الصلاة لدلوک الشمس اقامه کن نماز را با دلوک خورشید فدخول الوقت سبب لإيجاب صلاة الظهر پس داخل شدن زوال داخل شدن وقت سببی است برای واجب شدن نماز ظهر و هذا غیر مقدور للمکلف ولی این دوتا در توان مکلف نیستن پس از این سخنش میخواد به ما بگه که حکم وضعی خودش بر دو نوعه اونی که در توان مکلفه و اونی که در توان مکلف آقا زوال دادن خورشید در توان مکلف نیست زوال خورشید است برای وجوب نماز ولی این سبب از اون انواع سبب است که در اختیار و در توان مکلف نیست اما مثالی رو میزنه بازم برای سبب ولی از نوعی که در توان خود کی هست مکلف هست اذا قمتم الى الصلاتی فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق هرگاه برخواستید برای نماز پس بشوید صورتهایتان را و دستانتان را تا آرنج خب این الى آخر که بحث وجوه هست میگه و اقامت الصلاتی سبب فی ایجاب الوضوء اراده کردن اقامه نماز سببی است در واجب بودن وضوء و قوله تعالی مثالی دیگر والسارق والسارقة فقطعوا ایدیهما دزد مذکر و مؤنث پس دستشان را قطع کنید جعل السرقه سببا فی ایجاد قطع ید سارق دوزی رو سببی برای واجب کردن قطع دست دزد قرار داد و قول الرسول و مثالی دیگر من قتل قتیلا فله سلبه هر کس در جنگ جهاد در جهاد شخصی را کشت سلبش مال کشنده هست ای ما یکون من مع القتیل من مال و صلاح و متاع سلب و توضیح میده سلب هر آنچه که با اون شخص کشته شده همراه باشه مالی صلاحی کالایی هر چیزی باشه بهش میگن سلب خب جعل قتل القتیل سببا فی استحقاق سلبه در این حدیث کشتن مقتول رو سببی برای مستحق شدن سلب قرار داد سببی برای مستحق شدن کل هذه اسباب مقدوره للمکلف این اسبابی سگانه که اینجا ذکرشون کرد اینا در توان چی هستند مکلف هستند پس چندین مثال برای سبب آورد این سبب یکی از انواع حکم وضعی است دو نوع آورد اون اسبابی که در توان مکلف باشند و اونایی که در توانش نباشند تا بعدا به شما بفهماند که حکم وضعی با حکم تکلیفی فرق دارند و فرقشون رو که ذکر کنه حداقل با این مثالا تو ذهن باشن بریم جلوتر و مثال و شرطی اما مثال برای شرط مثال برای سبب آورد الان برای شرط میاره و بعدش برای مانع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا برای الله هست بر مردم حج کردن بیت کسی که البته بتواند رفتن به حج را خب جعل الاستطاعة المالية والبدنية شرطا لإيجاب الحج قرار داد استطاعت مالی و بدنی را شرطی برای وجوب حج و قوله صلی الله علیه وسلم و همچنین مثال دیگر لا يقبل الله صلاة من غیر طهور قبول نمی کند الله نماز را بدون پاکی جعل الطهارة شرطا في قبول الصلاة قرار داد پاکی شرطی برای قبول شدن نماز و قوله علیه الصلاة والسلام و این قول لا نکاح الا بولی و شاهد عدل نکاحی نیست مگر با حضور ولی مگر با ولی و دو شاهد عادل جعل حضور الولي والشاهدين شرطا في صحة عقد الزواج قرار داد حضور ولی را و حضور دو شاهد را شرطی برای صحیح بودن عقد ازدواج و کل هذه شروط مقدورة للمکلف این شرط که تا اینجا مثال آورد در توان مکلفن و هناك شرط غیر مقدور للمکلف شرط های وجود داره که در توان مکلف نیستند مثل بلوغ الحلم لانتهاء الولاية على النفس مانند رسیدن به بلوغ به سن بلوغ برای انتهای ولایت بر نفس شخص باید به بلوغ برسه تا ولی خودش باشه و بلوغ الرشد لنفاذ العقود و رسیدن به رشد برای اجرا شدن عقدهای شخص به عقل رسیدن به عقل به رشد خب اینها در توان مکلف نیستن این دوتا مثال پس شرط هم دوتا تا داشتیم اونایی که در توان مکلفن و اونایی که در توانش نیستن حالا رسیده مانند رسیدن به سن رشد این در توان مکلف دیگه نیست اما حاضر, حاضر کردن ولی و دو شاهد برای صحیح بودن عقد ازدواج اینا در توان مکلفن یا وضو گرفتن که شرطی است برای قبول شدن نماز این وضو گرفتن در توان کیه مکلفه و مثال المانع المقدور للمکلف و مثال برای مانع اون مانعی که در توان مکلف است قوله صلی الله علیه وسلم لا یرث القاتل قاتل ارث نمیبره خب آقا این در توان خود مکلف میتونه نکشه میتونه جعل شارع القتل مانع من الميراث قرار داد شارع قتل را مانعی از ارث بردن و هو مقدور للمکلف ولی این قتل در توان مکلف است و غیر المقدور و مثالی برای غیر مقدور که در توان مکلف نیست کل مانند پدر بودن مانند چی؟ پدر بودن فانها عند الجمهور غیر المالکیت مانعه من القصاص در نزد جمهور جز مالکیه پدر بودن مانع میشه از قصاص یعنی اگر پدری پسرش رو بکشه همین پدر بودن مانع از میشه از قصاصش میشه زمانی که اب ابنش رو بکشه به قتل الاب ابنه خب اینا تعریف حکم تکلیفی و وضعی بودن تا اینجا مفصلا برای هر کدام مثال آورده بود خوب ما رو فهموند که حکم وضعی چه است و حکم تکلیفی چه است حالا میگه الفرق بین الحکم التکلیفی الحکم الوضعی فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی هناك فرق بين القسمين فرقهایی وجود داره بین این دو قسم یعنی تکلیفی و وضعی من وجوه ثلاثه از دو از سه شکل و حالت الاول ابتدا اولین يقصد بالحكم التكليفي طلب فعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين الفعل والترك منظور از حكم تكليفي قصد از حكم تكليفي طلب فعل هست از مكلف یا طلب كف هست از مكلف یا اختیار دادن مكلف هست بین فعل و بین ترک أما الحكم الوضعي فلا يقصد به التكليف أو التخيير اما در حكم وضعي قصد از اون تکلیف یا تخییر مکلف نیست و انما یقصد به قصد از حکم وضعی ارتباط و امر به آخر ارتباط دادن امری به امر دیگر است بجعله سببا له با قرار دادن این امر سببی برای اون امر او شرطا له یا شرطی برایش او مانع من یا مانعی از آن یا مانعی از آن الثانی فرق دوم المفهوم من طلب الفعل او الكف عنه أو التخير بين الأمرين في الحكم التكليفي مفهوم از طلب فعل یا کف از آن یا اختیار بین دو امر در حکم تکلیفی انه لابد من ان یکون مقدورا للمكلف وفي الاستطاعة ان يفعله او يكف عنه حتى یتعطا الامتثال میگه مفهوم از طلب فعل یا کف از فعل یا اختیار دادن بین فعل و ترکش در حکم تکلیفی باید در مقدور مکلف باشد در استطاعت مکلف باشد که اونو انجام بده یا از اون دست بکشه تا امتصال فرمان برداری براش سهل باشه تا امتصال برای مکلف چه باشه فراهم باشه بتونه انجامش بده اما الحکم الوضعی فقد یکون مقدورا للمکلف و قد لا یکون مقدورا له اما حکم وضعی گاهی در توان مکلف هست و گاهی در مقدور و توانش نیست کما تقدم همانطور که در امثله رد شد و کما فی الامثله التالیه و همانطور که در امثله بعدی میآید فهناك سبب مقدور للمكلف وجود دارد سبب هایی که در توان مکلفه كصيغ العقود والتصرفات وارتكاب الجرائم فإن الصيغ سبب للترتب أحكامها والجرائم سبب لاستحقاق عقوباتها پس ما داریم هایی که در توان مکلفن مانند سیغه های عقود تصرفاتی که مکلف انجام میده مرتکب شدنهاش به جرائم اینا در توانش هستن میگه سیغه ها سببی هستن برای مترتب شدن احکام آقا ایجاب و قبول که ملکیت میره در دست خریدار و پول هم میره در دست فروشنده این سیغه بوده که احکام برش مترتب شده اند و الجرائم سبب لاستحقاق عقوباتات و جرائم هستند که سببی هستند که شخص مستحق عقوبت میشه مستحق چی میشه؟ پس ما اسباب داریم که در مقدور مکلفن و غیر المقدور للمکلف و اسبابی داریم که در توان مکلف نیستن کالقرابت سبب للارث مانند قرابت و نزدیکی و خیشاوندی که سببی است برای ارث آقا این در توان مکلف نبوده این الله متعال بوده که اینا رو با هم دیگه چیکار کرده خیشاوند کرده و الارث سبب للملك و ارث هم سببی است برای ملکیت و دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاه زوال خورشید سببی است برای وجوب نماز و هما غیر مقدورین للمکلف و قرابت و دلوک این هما به این دوتا برمیگرده اینا در توان مکلف نیستند و شرط المقدور للمکلف و شرط مقدور داریم برای مکلف شرطی که مکلف قادر هست به آن مانند احضار و شاهدینی فی عقد ازدواج حاضر کردن دو شاهد در عقد ازدواج والطهارة شرط لصحة الصلاة وهم تنين طهارة شرطی براي صحيح صحیح بودن نماز ولی دوتا مثال در توان مكلف بودن وغير المقدور المكلف وشرطي كي در توان مكلف نیست بلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس مانند رسيدان به بلوغ به سن بلوغ این شرطی است برای انتهای ولایت بر شخص بالغ شدن شرط هست و همچنین بلوغ رشد شرط لنفاذ تصرفات و همچنین رسیدن به سن رشد به سن رشد به سن چی است برای اینکه تصرفات شخص اجرا بشن بتونه وقف کارهای دیگرش عملی بشن اجرا بشن و هما غیر مقدورین للمکلف ولی این رسیدن به سن بلوغ و رسیدن به سن رشد در طوال مکلف نیستند والمانع المقدور للمکلف مانع هم دو, دو نوع هست اونی که در مقدور مکلفه و اونی که در مقدورش نیست قتل الوارث مورثه کشتن ارث برنده از اون شخصی اون شخصی را که ازش ارث میبره خب این کشتن در توانشه پس این مثالی است برای اون مانعی که در توان بود و غیر المقدور للمکلف و مانعی که در توان مکلف نیست مانند الابوه مانند پدر بودن فانها تمنع القصاص بقتل الوالد ولده عند الجمهور پدر بودن مانع قصاص میشه با کشتن پدر پسرش را در نزد جمهور جز مالکیه و کون الموصاله وارثا و بودن شخصی که وصیت شده وارث اگر این موصاله بیاد وصیت کنندهش را بکشه ازش ارث نمیبره وهما غير مقدورين للمكلف ولی این دو مانع در توان مکلف نیستند پس مثال خیلی زیادی رو تا اینجای کار آورد از سومین فرقشون بین حکم تکلیفی و حکم وضعی لا يتعلق الحكم التكليفي إلا بالمكلف متعلق نمیشه حکم تکلیفی مگر به مکلف ببینید حکم تکلیفی متعلق به مکلفه یعنی این حکم شامل غیر مکلف نمیشه شامل مجنون نمیشه شامل بچه نمیشه و اما الحکم الوضعی فانه يتعلق بالانسان ولی حکم وضعی متعلق به انسانه حالا چه مکلف باشه چه مکلف سواء اکان مکلفن أم غيره برابر است که انسان مکلف باشد یا نباشد كالصبي و المجنون مانند پسر و مجنون دیوانه فانه یثبت فی حقهما الحکم الوضعی ثابت میشه در حق این دو گروه حکم وضعی که صحتی بیع الصبی مانند صحیح بودن معامله بچه و ضمان متلفاتهما مطلفاتهما و زامن بودن اون که این دو گروه طرفشون بکنن زامن هستن و ثبوت الدین فی ذمتهما و ثابت شدن دین در ذمه این دو گروه خب انواع حکم